uko bizogenda bivanye bijyanye n'ubwo rwandiko nk'uko duhava tubishika ko mu mwanya intererano rero y'ayo matora ikaba yarazanye impari nyinshi mu barundi cyane cyane abanyepolitike bamwe bati nyabuna ukutunganywa kuko ayo matora ayo matora ku canke umwe umwe yoterera byari kuva mu barundi bonyene abandi bati leta niyo yari kwiye kurondera nyabuna ahayo mafaranga yova muri kino kiganiro rero radio isanganiro yageneye abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu ubu niwo mwanya namwe muza kugira icyo muterereye nk'umuganda wanyu kukuntu ayo matora yotunganywa neza n'abarundi nyene haba nibindi mwobona byokogwa kugira umunyagihugu w'umurundi yiyumve koko ko ari katanga intererano yiwe atagaha gahato umutumire n’umutumire adasanzwe n’umuvugizi akongera akaba n'umwunganizi w'umushyikirangange w'intwaro yo hagati akaba ari teransiyo ntayiraja sangwa ikaze muri kino kiganiro karadiridimba ego mwakoze kudutumira ndabona kujyomeresha amakuru medale ekana kugena bene wacu bose mu bihugu ku isi bariko barakurikirana kino kiganiro cyiza cyane murakoze cyane medale niyo nkuru nkuko mwabyumvise nije ngiye kuremesha kino kiganiro na mu buhinga bw'ivyuma akaba ari Aime Toussaint reka twese twongere kubaha ikaze isanganiro tudatebye reka ijambo ndarihe mushikiranganje Teransiyo ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganje umwunganizi w'umushikiranganje mugabo urumva babita umushikiranganje uru mu assistant ministre ndatsikora umushikiranganje umwunganizi w'umushikiranganje yego gugira runo gwete rusohoke ubwa mbere nk'ikibazo c'intangamarara mwafatiye kuki eh murakoze cyane mugenzanje kubaza ico kibazo no gutegura kino kiganiro e, eh, nakajyo keza rero ku bushikiranganje biri hagati mu gihugu tuvugira n'inyigisho zo gukunda igihugu kugira ngo dutange umuco ku bantu batari bake ku byerekeye ishyirwaho ry'iri tegeko shikiranganji ryatewe ko umukono n'abashikiranganji babiri ni ukuvuga umushikiranganji hagati mu gihugu n'izo gukunda igihugu hamwe n'umushikiranganji ajejwe ubutunzi aho hari ku eh, rya cumi na rimwe kigarama umwaka nyine w'ibihumbi na cumi n'indwi kubera iki iryo tegeko shikiranganji kandi bavuga bati Eh, umuntu abita uko abishatse nivyo eh, nagoma niyo ariko ratwumviza yuko byarabonetse eh, neza yuko guhera myaka 2015 mhm. nkuko ibindi bihugu byose bitegura amatora n'u Burundi bwacu bwaje gutegura amatora kandi leta igategura n'amafaranga yo gukoresha ariko byabonetse ko amafaranga menshi yamafasha mu matora yama aheza akava amwe hanze kubadufasha ariko murabizi haraciye imyaka mikeya eh, itarashikana itanu habaye igihuhusi cy'ubutunzi ku isi mwese murabyibuka aho ibihugu byose byahora bifasha bya rutura ibindi bihugu byabanje bigabanya ifashanyo byari bishanzwe ibihugu byose ku isi birayigabanya cyane kubera iyo ngorane y'ubutunzi yabaye ubwa kabiri eh, kubera ko ibihugu bimwe byagiye biranovuga byakoronije canke vyataye ibihugu vya Afrika mu gihe ca gikoroni mhm. eh vyagumye bigomba nkuko vya bidukama bigira ijambo naho ibihugu vya vyaritukiye mu bintu byose biba birahava rero mu gihe umutangizo fashanyo rimwe na rimwe eh, bikagomba gushiramo yuko biraguhifasha mugabo bikagutegeka ivyo utegeza kugira kugira ngo hame nk'ubutegetsi bashobora gukoresha ibyo bashase naho bitoba ari ku y'abene gihugu kubera iyo mvo baca umugani mu kirundi bati igiti ntiyukora mu jisho kabiri amazi masabano ntamara ibyiro kandi akimuhana kaza imvura ihise kubera byose rero ntitujya naho ngo twicare ngo twame dutega yuko abanyamahanga bo badufasha mhm. nivyo leta iramaze imyaka ibitegura integuro y'amafaranga afasha mu matora ariko abana miliyari meshi cyane imaze guharura mu tikikuriye nk'amatora yasanze reko yaronka rimwe bigoye ni muri iyo ntumbero kugira ngo twikingire dukingire ntase kuzoba ingorane matora 2020 reka barundi kuri ayo mahera abasanzwe avuze hejuru ya leta isanzwe yegeranya duterere kugira ngo twebwe nyene nkuko twikukiye tugira amatora atawuduhagaze kuga kanu atavuga ngo ndahagaritse ngo naje mutagize ibi ngo ntibikunda kandi twarikukiye kandi yuko atagiye guca Afrika na kimwe coshobora kuza gutanga amategeko mu matora y'iburaya canke muri za Amerika canke muri Aziya igihugu cikukiye gifite amategeko yacu n'ubwenge bwacu na bene gihugu ntushobora kuza gutanga amategeko mu gihugu kitari cyawe na cyane cyane mu vyerekeye politike no vyerekeye amatora n'ibindi bitari bike muri iyo ntumbero rero eh, leta imaze guharura ikabona amafaranga akenewe yarahavuye abona yuko eh, abarundi boterera niko gushiraho igitegeko cy'ikiranganje eh, nta nguvu ritegeka ko tutagutanga gutanga amafaranga ku nguvu mu ngo yaryo ya kanira bitomora neza ariko iryo tegeko eh, riza kugira ngo habemo urutonde rutonde ntabemo akajagari na cyane cyane ko abenegihugu bari mu migwi novuga itatu ubwa mbere hariho abenegihugu babirimizi basanzwe babandi benshi mbere usanga kumbura atari amakonti bafise babirimizi ariko bashobora guterera abo n'umugwi wa mbere hariho gihugu basanzwe ari abakozi ba leta abo nabo nyene eh, basanzwe bahembwa umushahara abo nabo ucuheza ugatanga intumbero kugira bashobore guterera hakaba ari kwita abandi abo bandi rero novuga nka bene wacu bari hanze icyo bitara community de la diaspora hariho ibyo novuga amashirahamwe yigenga hari imigambwe hariho amashengero hariho amasosiyete hariho amakoperative n'ibindi abo ndejo rero inzego canke abantu bashobora kuzogira ico batereye kuraya matora eh ritego kugira ngo ritange urutonde ryongere ritange n'urufatiro urufatiro novuga eh, uravye amikoro y'abantu aho bakubwira yuko nko ku mwene gihugu kuri urwo gose tuvuge ku mitumba yose mu gihugu urwo gose ruzoshobora gutanga amafaranga atarenga ibihumbi bibiri ku mwaka y'amarundi mhm. numva ko atari amafaranga menshi cyane eh, hanyuma rero eh, ayo mafaranga ni ku mwaka kandi kurugo atari ku muntu ariko kandi nkagwaruka canke abandi bose n'abanyeshuri bageze mu myaka yo gutora umwe wese ku mwaka arashobora kuzotanga amafaranga angana igihumbi hanyuma rero kandi ugiye kubahembwa naho ku bantu bahembwa eh, ku mafaranga atarenga ibihumbi mirongo itanu ni amafaranga angana ibihumbi mirongo itatu ku bantu barenza umuriyoni w'umushahara bazatanga amahera angana n'umushahara w'ukwezi kumwe mu mwaka Mm-hmm. wose e, nuko rero e, bitunganijwe hanyuma kuri babandi navuga baba bene wacu bari mu mahanga yaba amashirahamwe amasosiyete canke amakoperative n'abandi benshi bazoheza barabigikwiriye kuko nta gahato kajamwo ni kugira ngo kundi gihugu tugifashe mm-hmm. bagire ico baterereye kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo ubwo buryo buboneka kandi iri tegeko rivuga yuko aya mahazo azotangwa mu kiringo kitarenga imyaka ibiri ariko kandi ni imyaka dusigaje yego ariko kandi uko haciye amezi atandatu hazoba isuzuma isuzuma ryo kuraba amahera amaze kuboneka babonye amafaranga ko ameze nk'ayakwiye nta kibuza yuko isego shikiranganji rishobora gusubirwamo kuko ni interano ijanye naye matora y'ibihumbi 2020 yonyene murakoze ataruko bisigura yuko ashobora no kongerezwa narijya mbona uh, ku igira kane akarongo ka kabiri avuga yuko ayo mahera atarakwiye kuba uh, obligatoire obligation eh, ntakwiye kuba niko vyanditse aya mahera sikunguvu eh, nico gituma urashobora gushika ugasanga umuntu kumbure atashoboye kuyatanga kumbe kubera amadeni abifise abishikoresheje mu ibanga azoca amenyesha bw'akazi ka leta kugira ngo babikorere babikorereko nubwo bayukase ku mushahara wumva azuba yatanze ku yego ni ku neza kuko uburenganzira buratanze yuko wewe ubona yuko utabishoboye uvuye mu buryo butaje kubikunda uheruka bimenyesha kugira ngo vyorohe wewe bariko bara gukora mu mashini urazi ko ari ubuhinga bwa none bimwe bita amalogisiere ni igiharuro bashyiramo bagaharura nimba bavuga bati n'amahera ijana ugasanga ayo mahera yavuyeko ariko uzoba yamenyesheje eh, azaza bimenyeshe mu ibanga wenyine eh, muri icyo gihe urumva nicyo gituma hari uburenganzira bwiwe bwo kubikora nta ngorane zirimo eh, hanyuma kandi n'ibiganiro bizoba urabye mu ngingo ya gatanu agace ka nyuma haravuga yuko hategereje ibiganiro byo kubiganira ingene byogenda eh, bakagira icyo batereye n’ukuri ni ibintu bimeze neza Eh, nta nguvu zirimo ariko turifuza yuko umurundi wese akunda igihugu ciwe uwishoboye niko ko hariho n'abantu nikora no ese ivyo mhm. batabishoboye hariho ibimuga hariho n'abandi bantu kumbure kubera imvokana akabari mu buryo budashobora ukavuga uti rujya rugo ni ntaho nikora azi abantu n'impapuro ugasanga abana barihirwa na leta none nkoza kumaka amafaranga yo yakura he oya nico gituma no humuriza abariko baratwumviza yuko bipanze neza kandi biratomoye umundi wese abishoboye niwe ahamagariwe kubikora murakoze mhm. aha nyine harabonetse imari cyane cyane ku banyepolitike eh, musanga batabyumva kumwe kumbura ubushikiranganji bwanyu bwa bwarafashe umwanya wo kubwira abo banyepolitike na cyane cyane ibizogenga ah, rino tegeko kugira bavyumve ntirisohoke hama bariho bavuga bati murakoze cyane murakoze cyane kwa ico kibazo kandi kirahambaye kubera iki sinari bwahize gusigura igitumi gitego kiragiyeho muri ganzo bihuza abarundi byaranguye no mugwitwa Sunday nagira nkweshe yuko abarundi benshi bagiye basaba yuko leta yo kugurura konte kugira ngo abarundi bashobore guterera amatora kuko bamaze kubona yuko abanyamahanga canke abadukolonije bama bagomba kudushiramo agatoki kabo kugira bashireho intwaro bishakiye kugira batwononere ubwa mbere byasabwe n'abarundi hanyuma ubwa kabiri ishobora kugira abanyapolitike nabo nyene mu manama bagize mu biganiro bagize igitega inshuro kabiri aho basohoye ingingo bita ma resolution hariho kandi no muri susidinire basohoye icegeranyo naho nyene aho bose bagiye basaba yuko basaba leta yuko yoshiraho yo kugura vuba na bwango eh kubona kugira ngo habe intererano aho baca banasaba mbere yuko nibyo shingiro byo hinyanyugwa hisunzwe yihindukiza mu kirago aryamye gusa mm-hmm. avuga ati uruhare ndarushe canke nikagihindukize hanyuma sobanyu urugo bigende neza aho birashika ariko n'ahandi nabamwe reko batwumviriza yuko by'ukuri mwijabo maze kwihindukiza mm-hmm. ubaye umukungu ntubaye umugabo ntubaye umushinga ntahe mm-hmm. nico gituma rero eh icatumye rijaho rera aha aha gacashimira radio isanganiro itegeko rimaze kujyaho aho rihari kera hari kuri wa gatandatu ngira ngo n'abantu bumvira iradiyo uyu munsi mu gatondo bakurikiranye ibyumviro bitandukanye byatanzwe ingene bimeze n'umuco twe duserukira leta twashoboye gutanga ibyo turabishima rero ni ukuvuga ko abantu benshi bari barabyumva kandi biratomoye tugatera n'akamo rero bene wacu bari mu mahanga nabo nyine ubishoboye azoshikira leta nk'uko babikoze mu gatanu n'ubu turizera ko bazobikora imana ibongera umugisha reka rero umwunganizi uh, w'umushikiranganji duhagarara aho nyene Burundi bwanye bufitaniye imigenderanire myiza n'ibindi bihugu uh, mwagiye ko muravuga umutiye eh, hari ibihugu bimwe bimwe byafashe Burundi yabakoroni nibyo Burundi ntibwakoronijwe n'ibihugu byose byafashe Burundi ariko uno munsi hariho uku imigenderanire itari myiza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu bisho mbere binafise nico byofasha kugira ano matora agende neza atari uko ngo yo kwivanga muri politiki ariko nk'abagenzi b'u Burundi baba bogira ico bafasha none ni igiki kiriko kirakorwa ku rwego rwa leta kugira bagumane bwa bugenzi n'izindi nshuti zo hanze y'igihugu tureke abo tuvuga yuko oh, badukoronije canke bogira ico bavuze muri politike n'itunganyo ry'igihugu Eh nagira nubwira ko twumva yuko Burundi bufitanye ibiganire myiza n'ibihugu byinshi byo ku migabane ya Afrika yo ku migabane yo ku isi haba muri Afrika haba muri Amerika muri Aziya canke Iburaya aha imiganire imeze neza kandi no gufashanya ibikorwa bitera imbere mhm. ndabibutse yuko ubundi dufite ambassade yaba hafi mirongo itatu mu bihugu bitandukanye byo ku isi mhm. aho rero byerekana ko haba ikimenyetso eh, naheruka ubwa mbere haraciye nk'imyaka itanu zararenga mirongo zitatu mhm. mu nyuma haruguru izitari nke nubwo ariho zibiri ziherutse kuvugwa mwabikurikiranye eh, muri Norvege umenga no muri Iran eh, ubu tuvugana haraciye ikiringo kirenga indwi leta y'u Burundi yugaye ivyo biro ariko atari kubera hari imigenderanire mibi no kuvuga abaduserukira muri ako karere nibo bazobandanya baserukira Burundi muri aho hantu mhm. eh, ibirokumbure byugawe ariko barakubwira yuko ni imigendere myiza nabo banyaburaya wumva eh, bashaka kutwinjirira nawe nyine barabona ko bikenewe tugenda imigendere myiza n'ikimenyamenya ndagenda kwibutsa yuko haciye amezi abiri umushikiranganje gaca leta babahenda babwira yuko leta atashishoboye atashitushikako yuko bafasha boyitembagaza harabikoze rero nkuko bamwe babikora kandi asagasishwa rumuri eh bagiye barabikora so kubera ngo umunsi gusa nagenda kwibutsa yuko amakudeta deta yagiye araba mu gihugu cy'u Burundi uhereye mu myaka ya 60 igihe imicobira bira kwita kudeta umwami yari yigishijwe n'abanyaburaya nawe nyene tuzokama turemera ivyo bintu gushika ryari byo makudeta icana gatatu ho kabaye gahomera bunwa urazi yuko umukuru w'igihugu yarituwe n'abanyagihugu bose nyene icubahiro miriki yondaye yagandaguwe izuba riva n'abashikiranganje batari ko bamufasha eh, n'ubu vyagomba kuba mu 2015 imana irakinga dufatiye aho rero tugomba guhindura ingendo mm. ego amatora muhitego twerekane ko turabagabo mm. badutera batadutera mugabo dufashanye ariko natwe twerekane ko dufite icyo tumaze ntitwame twicara ngo ntavyo dushoboye twame dutega amaboko ngo abazungu bataduhaye amafaranga ntitubwira oya nibaduhaye amafaranga y'iterambere n'ibindi n'aya matora nibayazana ni vyiza bongereze yego mugabo apana kuvuga ngo ndaguhaye amahera mugabo ngo bice bigende ngo ubutwaye ibibuga cy'abana canke oya oh, ahumva batwinjiriye muri politike niho kwa toshobora kubahuka na gato kuvuga ngo tugane bigendanire mugabo namwe muri dushaka yuko bidoshingiro hageze kuri inyanyura mubanza kutubaza turabarundi mm. ijumba wewe fise siguro reka tugaruke kuri ordonnance ministerielle uh, mwatubwiye ni bice tatu abahembwa uh, abadahembwa n'abamwise abandi mbe mm. ikurikiranwa cyo twakwita suivi mm. gifashe gute cyane cyane kuri aba bandi kuko aba bandi n'aba ba nosalariye ni batahiye eh. badakorera leta kuko abakorera leta bo urumva yuko eh, ari logiciel biroroshye eh, ku banyagihugu bato bato hariho abajeje intwaro bazobikurikirana mugabo hazobaho ico bita ah, RSI izotangwa kuko uraza umurundi umwatsa amafaranga utamuhaye icemezo ko yatazi intererano haravuga ati wewe uri gisuma hariho urupapuro ruzotangwa rwitwa recipice witwa amatora meza ibihumbi na mirongo ibiri biba byanditseko hariko n'ikidodo hanyuma rero ko uzoba yatanze ibyo bihumbi bibiri ku mwaka urugo rwa yatanze ruzorosa ko gapapuro kazoba ari cabona canke e, eh, wundi wese yatanze urumva ko aho biroroshe tuvyumva mhm. hanyuma rero ya konte e, ndayivuge mbere n'abariko baratwumviriza kugira ngo n'abari hanze babyumve e, eh, yuguruwe mu banki kuri Republika ni konte inomero 11 10 canke amashengero canke abandi arafise ahatwagwa nk'amashira hamwe n'amashengero bitwagwa mu bushikiranganje bihawe tubugira nyito kundi gihugu bo bazogera kuri konti bashiriko amafaranga mugo baduhe borodero kubera iyo borodero ni icyemezo kimenya yuko dushobore guharura icyo bita novuga ibyerekana ko amafaranga yatanzwe tuzoye twumve ko bihuye n'amafaranga ari kuri konti mm-hmm. mu ntumbero yo kurwanya ubusuma Eh, hanyuma n'abari hanze ni uko nyene bazobigira uko nyene babishize ko eh, bazoheza eh, barungike barungike icemeza ko batanze muri ico gihe bazo neza kandi tukamenya n'abari korakora igihe bari koratera navyo ni vyiza cyane kuko tumenye impapuro ziranga amafaranga yatanzwe bakavuga kuri konti hari kwaya uteranije ibiri mu mpapuro n'ibiri kuri konti ukaraba ko bihuye kuko ushobora kuba mhm. nk'ubusuma umuntu ashoboye kubukontorora bara ariko bimeze neza mhm. bitegeza guhura rero ni muri iyo ntumbero hariho eh, uko kuntu byose biteguwe gutyo mhm. umwunganizi turaho nyene tuko turavugana cyane cyane ku nyonyezi bwoba ubwo hoho ntihazoba nk'agahato canke ejo umuntu ntazogenda gusaba ikintu ati ntabonye ka karesepise ko guterera amatora ati wewe iki warure kuri uburenganzira ntacyo twara tuvuze ku rwego rwo mu makomine nk'uko mwagiye mubivuga haba na gato icyo kibazo abanyapolitiki barakibagije ngo bafise amakirango hari oya iri tegeko icyo sone pazi ni loi punitive mhm. iri tegeko shikiranganje nta bihano bitegekanije muri ibi nico gituma dusaba abari ko baratwumviriza bose guhera ku bajeje intwaro n'abene gihugu yuko bazokubahiriza ibiri muri iri tegeko shikiranganje ivyo bindi bazokwishira kuzo birengako azobihanirwa mhm. uvuga yuko umunyagihugu azoba atakintu na kimwe oya oh, nibijari saha nta kwiyongera ko aho buri kurahonyanga amategeko muri ico gihe ingo ziraheza zigafatwa kugira ngo amategeko yanditse akurikizwe tukiriho abandi kuri babandi ba otre nahone eh, sindanyugwa neza ukuntu bizokurikirana umenye uti nabanaka n'amashiramwe yabanaka yagize hoho nta kantu kazobaho bisigura nshatse kuvuga ko guhotora uti nabo abandi batagize uku abanyagihugu ko babigize ukamenya gute nk'udufite amashirahamwe arenga ibihumbi 7 mhm. biragoye kumenya twebwe tuba dukeneye abaterereye n'igerekana ko baterereye kugira ngo guharura amafaranga yinjiye kugira ngo hari yarungitse tubone ko bihuye ntihazavaho ibintu by'ubusuma umuti mhm. bamwe bose umutima ugume hamwe ugume hamwe si ku muntu ku muntu ishyirahamwe urazi ko riyumvira rikagira inama mhm. bakabwira bati twebwe imizina y'ishyirahamwe iri dutanzaya aho kiba giheze ariko hariho n'abandi bakozi bakora amashyirahamwe y'abanyamahanga n'ay'abarundi abo nabo nyine umwe wese ugahanga kiwe ntazo hafi yitwaza ngo ONG ngo nkorera ngo yaragiye atanga amafaranga buri umukozi uhembwa umurundi urafise uburenganzira nta giciro baguciriye mugabo ni ku mutima wawe usome neza ngaha mu gifaransa haravuga yuko eh, bashobora eh, hariho ingingo ibivuga yuko bashobora gutanga bamwe bavuga babane bwise autre mu gifaransa barashobora kugenda kuyatanga umwe wese ugahata uko bishoboye agatanga agatanga iyo borudero eh, aho kuyitanga n'ibisanzwe kandi byumvikana nta ngorane ubu rero akaba ari teransiyo ntayiraja ni akongera akaba n'umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'intwaro yo hagati no gukundisha igihugu ba nyeneco niyo turi kumwe hano muri sitidiyo mu kiganiro karadiridimba mwe rw'abarundi rero mudukurikirana muri hanze y'igihugu uno mwanya nigwanya uko muri ibibazo nabajije bitoba byabashitse kunyota ariko namwe mukagira nk'icyo mubaza ari interano namwe mubona mwugira kugira azobe atungarijwe n'abarundi ubwabo hari uri kuri mikoro ni zeno ndayisenga mu gihugu cya afurika y'epfo ni amahoro ndagize mwiriwe mwiriwe neza na noel nziza hamuramutse umutumire turi kumwe ego munda tumire eh, Terence Mayiraja umwunganizi w'umushikiranganji ndakuramo kijezero n'amahoro ngaha muri Afurika y'Epfo ego amahoro mm. kandi ndabashimiye kuno no munsi mwaje kwifatanya natwe mu kiganiro twa twamatwari dutereremo twa karadiva E, ego cyane cyane amanda kenshi naheruka ngaha haraciye umwaka urenga byari byerekeye impunzi mm. kandi twari kumwe na medali yarahebye kuntumira ariko iyo ndiko ndi muhira cyangwa ndahandi no kuri namanda bakurikira ndaryoherwa n'abarundi bene wacu iyo bari hanze bivuga ko Burundi bubaho intera muhora mutanga ku maradio dushika ku nyota kandi zikadufasha kandi tukazikorera ko umuntu hari kugira ngo zidufashe mhm. ni byiza cyane ni ibintu byo gukenguruka eh, ahubwo twoshimira na radiyo isanganiro yoyo yagerageje ikavuga ati aba bantu bari hanze ni bene wacu eh, reka tubibwe kugira ngo nabo baze baragira icyo bashikirije naho kaba akajambo kamwe kaje kava kure kumva ko gashikirijwe n'umurundi ari kure namwebwe ndibaza ko mubona ko umuntu akunda igihe yego cyane no kuri biha binezereza wumva ngo sono ruveje kumva Afrika y'epfo mpanumva hariya muri muri Holande n'ahari hatari hake Australia n'amazina mbwe ndamaze kuyafata niba ndi mwibara ariko ndagenda nukuri ndararyoherwa akaje kumega bari bujumbura ukamega bamaze kuhashika bikaryoha cyane gose zeno reka tuguhe ah, akanya duge kwijambo ngira warabonye ikintu no hari hari freedom tuna kuta freedom umwidegemvyo eh, nkumbure mu iki kiganiro tugomba kuganira ibyashika nkumbure tu nkuko mwifuza turagerageza dukoresha imvugo mbabarira amatwi ariko nkumburetse umeze turakunda badukebura erega ni muri demokarasi no gukebura na nyene baca umugani mu gifaransa ngo dishoke des idées jaillit à Eh, iyo ukoze hatabugukebura eh. naho nyine waba usanga byakugoye bibaza yuko ari ikibazo cyangwa intererano mu rupfatsoni rwamye rugenga abarundi yego murakoze ah, reka nongere kandi nshimire um, umutumire wacu imbere y'uko atangura mhm. ah, byakoze cyane kubona yashoboye kuza ngaha kuko iyo dufite umutumire ikiganiro kiraryoha birenze mhm. eh, ikintu cya mbere jewe no mubaza mumbabarire mbabarire ngende akabazo ku kabazo mfise ibibazo bibiri nyamukuru kuko mhm. ntakanze guha umwanya abandi n'ibyaba ngombwa naza kugaruka ariko nabambere ku kibazo cya mbere hanyuma ndamubaza igikurikira ushakaze ze kukwishyuriraho nyakubahwa inshinga na eterance na hiraja njyewe nagomba ndakubaze ntushobora kuduha itandukaniro riri hagati yo gutoza ayo mafaranga mu bwoko azobara y'amatora azobara y'amatora muri amabarira na rusasuma rw'umugambwe uri ku butegetsi yavuze ngo umwishyurireho yego yego ndakwishije mahera ndashobora gusubira mu kibanza ndashobora gusubira mu kibanza eh. yego navuze ati aduhe itandukaniro iri hagati mm. nacumvise kugira ngo sende dfd imenye abantu wanyu ifise mhm. n'intererano y'amatora ubwayo nyezina murakoze cyane Eh murakoze cyane kubaza ico kibazo ngire ko ndamwishure umutumire kandi ikibazo cyiza cyane. Mhm. Eh ati mega twibutsa yuko mwaje muserukira ubushikiranganje Ego eh, bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Mhm. Ego rero iki kibazo iyo haba umutumire byo mse David kucishura neza ariko nogerageza eh, kumwishura kumbure ngirango ko awaterereye ari wo munywanyi wawe kuko mbona umenga biragoye abarundi ni benshi kandi bari mu kitandukanye n'uburyo butandukanye abakozi ba leta ntushobora kumenya n'ibihumbi byinshi kandi niyo bikorerwa urumva bikorwa mu mashini kumenya kugira ngo ushobore kumenya abanywanyi banje naba bayatanze nibaza kwaho vyogora umugambi wo hihendera ugaca wiyumvira yuko abazo baba bateraye amafaranga ari bo banywanyi bayo bose botangara kuko nikimenyamenya ni mu gihe amatora yoba mu gihe iyaba twomenya ibiharuro nibaza ko tuzobimenya by'abarundi bashoboye guterera bihe dushoboye kubimenya hanyuma ukaza ukazoca uringaniza n'igihe hazoba amatora n'amajwi mu bwangu warose uheze ukabona ngira gukumbure kwa rubudasa ubwo eh. amakenga yaze no ntahagaze mm. ku na cyane hariya ku barundi bo hasi ari nk'umukuru w'umutumba canka abandi ari nko mu mugambo uri ku butegetsi abo ntiwoheze no kuri gwasaba intererano buri ko urabarenganya eh nuko bimeze je kubganje uko ndabibona vyogora kumenya abanywanyi b'umugambwe ufatiye kuri amafaranga kuko ayatangwa na bose uravye n'abamaze imisi kuyatanga amashyirahamwe atandukanye imigambwe n'abandi urabona yuko atarabi atamugabo mbere wo ku ruhande rw'umugambwe sindabura ko arico baragenda gukora ariko ndabe kubikora nibaza ko ah, amahera mukeneye y'amatora ndayariha ariko nanjye mutotware nk'uko nshaka na jewe ubwiwanje ubwiwanje nanjye sinkunda umuntu agufasha naca kugira ngo nyuma ndakuguriye ipataro ngo ipataro uzohora uyambara kwa mungu gusa eya nanjye tukindabikunda hmm. ariko ikibazo nari namubajije ni iki ofete nari nashatse kwerekana ukuntu kenshi iyo hagomba kuba amatora muri muri politiki hari ukuntu bashobora kuzana ikintu kiza kumera nk'igitanga inyishu y'ukuntu amatora azoza ameze mhm. hmm? abantu bakibaza ngo ni interano y'amatora kumbe ni rusasamaguye n'ibiri inyuma kugira ngo babone ababakurikiye abari inyuma yabo eh, baca babyikorera bakabona ati aha ayi turabona ko tubakorera ku tuva bivanye n'abantu batanze hari ikindi yavuze ngo ngo ngo umuheshamakuru wamubajije ati none hageze nk'ahantu bazuba badati hakagira nk'ahantu bakabaza akaresi kaho aba yararihiye amatora ntoya ngo nta n'umwe ngo bazuka bazi emwe uzobubona mu minsi iza umuntu atazoba afise ako karesi kaho yatangiye amatora ntwaro bisigura yuko uzogirirwa ayo makosa azoca neza neza yitura yego cyane n'uburenganzira bwiga none izo yiboneka kandi hari kumugaragaro mhm. eh umunyegihugu kandi yatsa kwikomene gutunganirizwa no mutunganize nk'umurundi mugabo atacha barinze gusaba kuko ibi n'urundi gwego mhm. kandi ibintu byumvikana rekaze no bishoboka uduze kuduge kukabazo kagira kabiri ndumva neza ko nimba aribo bahaye ngo bajeze gutoza ayo mafaranga kandi bazi neza ko mu burundi imigambwe yasambaguritse hariho mhm. abantu basa bitwa nk'imigambwe mugabo atari imigambwe ufatiye ku ma fpr wose noharura n'igitigiri cyayo usanga ari icumi ugasanga amakorona ni atatu n'izina zibiri Oh, mico gihe bagakonfirika abarundi bose ariko uko babiraba nuko leta irikira bikora oya nagana muhumurize zeno ah, harabaye ibiganiro bihuza abarundi mu gihugu cyose ku rwego rw'intara abaserukira oh. abandi bisata byose bari abantu barenga ibihumbi mirongo irindwi n'umunani ku rwego rw'amakomine abaserukiye abandi bari abantu barenga 2026 ngira uri umuhinga ubushakashatsi mwiteshanije naje ugiye kuraba nukuri nta gisata cyasigaye abanyamigambwe nabo nyene ubwabo harababiganiro mu bibazo byinshi byagiye biseruka Icyo kibazo cyari bavuga bati ubu rero kugeze kugwa mu mitego dutita kwe tukunganiza amatora abarundi gucyo banasaba ko kugurwa kone y'ubugurwe abanyepolitike bonyine eh, aha musaye kugira ibintu mbere ho nabivuze mu ntangamarara mhm. eh, eka n'abanyagihugu benshi barabisavye nukuri nago bakuremesha zeno areme hanyuma natwe nimba erega dukwiye kumenya yuko no mu ntwaro dusiza guhinduka no guhindura ingendo nimba kare haraba akajagari ugasanga umuntu ngo ube utakoze iki kandi aho nyangwa amategeko nicyo intwari ihagarariyeho mhm. dukwiye kugira intwaro ibereye ku neza y'abanyagihugu atawurenganijwe kandi twubahirije amategeko nicyo niyo ntumbero nyamukuru nicyo cyifuzo cyacu twebwe nk'abarundi yego mhm. zeno duga ku kabazo kagira kabiri ni ukuvuga iyo ntererano y'amatora mhm. bizoba bitandukaniye hehe no kugura icyicaro runaka urakoze cyane ndabona yabyanditse eh, ndakunganiye ni ikibazo gikomeye mwunganizi bisigura yuko uno munsi hashobora kuboneka umurundi azana nk'icya gatatu cyategura amatora yose ubwira azoca agenda uko cyangwa azofatwa nk'andi naho numva ikibazo cya zero gihagaze zero numva ko ari umunyapolitike urumva zeno urabona abarundi turi ubu tubaba hafi miliyoni 10 yego nabyo navyo nibike kudukwira twese cyo cyoshoboka bo nibaza yuko eh, turi urabona kare mu ibwirizwa shingiro bavuga bati mu bantu bane hategeka kubamo n'umupfasoni ubu barabateye iteka baradugije ni kuvuga yuko mu bantu batatu utahita gushyiramo n'imiburi y'ibiro mu butuma tutsi n'umugore n'akarorero mm-hmm. ubu hariho ibintu byo kugira ngo kubera ko abagore urazi ko ari benshi nta bwoko bazoharura eh, eh, eh, urumva rero kugira ngo nabo nyine bashikirwe urumva rero ubu wewe naho wogomba ni ibintu bizoba bigoye cyane jewe sinibaza yuko ari kugura kuko aya mafaranga warashaka si bose bagira pibise ngo jene atanze aya jene baza kubona umuntu gutanga icyo ku mutima wiwe ushobora kugura ugasanga waguze icyo utashobora gushikira kuko eh, ihagaze kugira kujya muri ayo mabanga cyane cyane biciye mu matora ni ibintu usanga bigoye kandi kugira ngo ndaho nyene reka nunganire gatoze no eh. kuri iki kibazo bajije ndaho nyene eh, nibyo umuntu unafite amahera ah, kugira ego reka ako kabazo kumurusha kugume ku murongo wumve hmm. nibyo urashobora si byose aya maposte bita politiki mbere hari yandi maposte yatorinda kuja muri leta canke kuja muri iyo ntuzenya ejo arashobora kuboneka uwifitiye amahera yiwe hmm. amba miliyaridi n'ama miliyaridi akabaha ica bitatu vya bine by'amafaranga azogira amatora azofatwa nkande ntazoshimigwa ko umuntu nawe nyene yobara mu miliyarderi akomeye ibyo ushoboka ico cyo gishoboka kuvuga ko yozoga amafaranga ati jewe ndahebe ndahebe igihugu nibaza ko bigoye hanyuma kandi twimirije amatora mu 2020 mhm. mbega hazotsindande nta n'umwe aramumenya nicyo gituma rero ni nka babandi bagurisha impongo batarayubura aho bawihenze cyangwa ubaye nka babandi banyapolitiki bamwe bamwe batabura kwihenza amajwi amatora ataraba urinjira mu matora mugabo ntubuze ingene bizogenda amatora aheze mhm. urashaka kugenda wibaza ngo guratsinda gurakomeye mugabo ugasanga abanyagihugu baragutangaje hanyuma we nimba uwo wundi mwaravuganye waramuhenze ngo we tanga yagonze ashaka guhereza ibi hanyuma ukabura byose uzuca musubiza nicyo gituma nagomba kwibura n'abari kuraterera nibatere nk'abatera igihugu ku mutima wiwe mugata atakuvuga ngo ni kiguzi ariko aratanga kugira ngo aronke iki cyangwa kiriya mhm. nizere ko ngira mm. ikintu nagomba nongere ko ni akantu gatoya mhm. ofete twese nta muntu n'umwe adashyigikiye ko twakwigirira amatora rwacu mhm. inzira ariko birafata niyo tudashima naho bambwiye ngo barakonfirisa abantu bose twarumvise abantu bavuga ko hari ikitagenda kandi kitateguye neza ufatira kuri agatogwatsa ugafatira kuri ba batasiye sibomani ugafatira no ku bandi byemere yuko inzira biriko birafata ntabwo yafashe inzira nziza ofete kuko ikibazo gira kabiri nari nashatse kukwereka neza yuko Eh, leta izoba yashinzwe guhera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri sarisike yo kuba leta imeze nka bizinesi oh, muri siyanse politiki hari twita karayante ah, litingi ni ukuvuga aho umuntu ashobora gukoresha akagura inote runaka ntiwashobora kumbwira neza yuko nk'ubu nyine hagira umuntu azotanga muri yarigi akazobura n'ububura amatari mugakangura kurabana mwese murabana mu maso awo muri azowusesa avuga ati mu matora natanze hangana gutya icyo gihe muzasanga turi ko turakoresha leta isa n'uko umengo ni leta yaguzwe hanyuma tuzajya dusanga dufise leta ya bizinesi azoba ari leta by'ukuri yatowe n'abanyagihugu bwite azoba ari bizinesi iyo ni ya yanje as a political urakoze ah, cyane urakoze cyane nareme je nibaza yuko ivyo muri yumvira eh, suko bimeze kuko n'ubu ndasubiramwo amatora abaye ntubuzi uzutsinda wariwe hanyuma ibi biratomoye ntabwo ari kiguzi umuntu atanze ariko aratera amenye ko ariko aratera igihugu ku gahanga kiwe kuko agikunda mugabo ntavyo yitanga kubera aterereye ko abarundi bose baratanze erega ari ikintu mwibagira namba nakashobora gutanga muri yaridi umuntu w'umunyagihugu atanga igihumbi bibaza ko aya mahera asumbanye ni ku bushobozi bwiwe ahatubwiye mu bitabo byeranda yesu kirisiti igihe yigira mu ngoro y'imana ugiye guharura mu bintu bya percentage aba yakoze ikintu gikomeye ivyo rero byo babitahure ahubwo nawe yari yateza kuba nimba ari kugura yaguze kuko ariko ubushobozi bwiwe kandi yatanze icafise nico gituma rero nibaza yuko eh, iyo ntumbira atayirimwo ibi biraha nivyo gufasha igihugu ni kwitangira igihugu no kugikunda umwe wese kuko abishoboye ariko atavuga ngo ndiko naca kuko ubu vyaronka ushobora gutanga muri ID yaramaze kuronka ibikwiye umva ntacabuze nta bindi yoza kurondera ahubwo no kugira ngo aronke iteka afashe igihugu ciwe nayo ubundi iteka yaramaze kuyironka imana yaramaze kumpa amafaranga kuko gutera nko muri ID kandi n'umuntu aba ataca kibuze mu amafaranga aha mu gihugu Burundi murakoze mhm. yego zeno mu bisanzwe yewe nk'uko nabivuze eh, nyakubahwa umunyamakuru mhm. eh, nk'aya mahera aya yavuze ku banyeshuri ngo abanyeshuri bazobatanga igihumbi hanyuma nk'aya mahera wumvise bazotora parmenage eh, ibihumbi bibiri gusa nk'abantu basubiye mu ntambara Dusa abantu bafite murambara kuri buyo niho nibuka batakubisoza amahera ku nzu hanyuma umuntu agati ziriya ntwaro za kera zadufata nk'utumenya ngo nitura abantu namwe nimurabe mukoresha ubuntu kuko nico mwari mwagwaniye abantu babanza barabe definisiyo ya sende besedi ubwayo ibyo bakora bitandukanye n'izina ryabo mugabo urumva hano hano turi kumwe n'umwunganizi zeno hano turi kumwe n'umwunganizi w'ubushyikiranganji bw'intwaro yo hagati no gukunda igihugu nta muntu wo mu mugambwe eh, twatumiye kumburengera icyo kizo bikindi kiganiro twatumiye abanyamigambwe mugabo urumva eh, turi kumwe n'uwaserukiye leta nizerereza ko ari twaserukiye leta kandi zero ntashavure no kwiragomba ndamuremeshe iyi ntumbero izokogwa ku kandi abishoboye si bya bindi ngo wewe ntiwazanye ikori ntiwazanye ibi ngenda gukora ibi oya mhm. ibyo ntabirimo ndahumurije abari hanze no mu Burundi bari kuratwumviriza n'ukuri no mu 2015 gabya byarabaye byarabaye mu 2015 kandi ntangorane byateye hatanzwe ubishaka bishoboye kandi byagendereza amatora araba akanya turacagafise mwebwe abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu umwanya uracariho ku bwanyu kugira ari ikibazo mubaza si ngombwa ko munyugwa ariko umuntu agire icyo yumvise kumbure ubijejwe eh, ubikurikiranira hafi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu no gukundisha igihugu banyereje ari bo bene igihugu turi kumwe hano muri studio kugira abashe kwishura ibibazo byanyu eka turabe yuko bene wacu nabone bogira icyo baterereye kugira kino gihugu cacu kibandanye cyubakwa n'abarundi alo Yes alo wi ndabumva nize nagarutse Yego ni jewe ngarutse eh mu bisanzwe harakantu na byacitse kare hari akantu ntari bwumve ngo asigurire neza nko kutuntu kijyanye n'abanyeshuri mhm. be abo banyeshuri n'amahera yo kugura amakaye usanga bibagora ayo mahera bazayakura hehe ni ukuvuga ubu uyu bashyira abanyeshuri arapanike umunyeshuri ntabwo kwiga neza azaguma yiyumvira iyo azobanza kuza gukura amahera imiryango ni uko nyine ni ukuvuga bene ibyo bitera kandi imvankano hagati y'abanyeshuri n'ababyeyi kugira proje yo kuzoronka igihumbi ku mwaka nibaza yuko nawe nagomba kubafata nko kumega vyo bari bijuju canke ari abantu batazi ubwenge no kugira ngo mpata gushira ubwenge mu bantu uwo mutima uwo azogira kigora akabishobora azobikora mhm. ubuzo batabishobora atayakura azobikora kuko biratomoye naho nagomba guhumuza zeno vy'ukuri navagira ngo nivyo amwe vy'umukwabu haracari na kare nibazaze no tuzobandanya tubikurikirana n'umwunganizi tuzobandanya tumutumira hari uburorero ubushoboka buboneka tumwereke duti hanaka na hanaka biriko bigenda kunuku nuko ndazi yuko inyishu muri ico gihe ego tuzozitanga ego cyane hanyuma hari ikindi yashikirije yuko umuntu ahembwa emiliyo ahembwa umuriyoni n'ayarenga yuko eh, umushahara umushahara uheze umwaka atazobaza si uheze umwaka atanga amahera angana n'umushahara mu mwaka ingene ingene propoza ngene bigenda ni volontaire yego no kuvuga ni ukuvuga azohembwa amahera kuva mu kwa mbere gusa mu kwa cumi na rimwe mu kwa cumi na kabiri zeno wene azoterera arashobora gufata ya mahera akayagaburira ijyane sayire nete namwe murakoze imana eh. ibazigame yego arakoze cyane zeno niwe mbona mutumire twaronse dusigaje akanya gato cyane reka akamo na cyane cyane ku barundi eh, tugatumbereze ku mwunganizi w'umushyikirangange w'intwaro hagati no gukundisha igihugu eh, bene cyo teransiyo ntayiraja akajambo ko kurangiza cyane cyane akamo kuri no ntererano haba ku bafite amakenga cyangwa ku batayafise abatazoronka ayo mahera cyangwa abazoyaronka abazoyahembwa cyangwa abatazoyahembwa n'akajya mu mushikirangange mwe mubabwiye murakoze cyane ikajyambara dushikiriza mu izina rya ry'ubushikiranganje tuvugira mbere n'ubwa leta yo y'Uburundi no guhumuriza abarundi abanyapolitiki bariko barifata kutariko ngo niterabwoba canke ngo nibi oya namba twakuba umuriza yuko eh ni interano abarundi basabwe na cyane cyane ko ibidwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yayo ya 73 ivuga yuko umuntu wese ategeza guterera gutsimbataza demokrasi amahoro umutekano n'iterambere ridakumira ivyo bintu nibavyumve tubisabwe n'ibwa shingiro abene gihugu bemeje kwigenekerezo rya 2018 ruhuma 2005 nyene cyubara karitera ko umukono kwigenekerezo ya 18 ntwarane uwo mwaka nyene hanyuma rero Eh, Nibagende umwe wese yiyumvira uko azobigenza mm. hanyuma twe tuhatera akamo ababishoboye bose gusidukana n'iyo gutera ayo matora kugira tuzokora amatora meza amatora atagiramo ingorane atagiramo ibibazo hamwe twoshobora no guha agashira bute babandi bayahagarira ku mabiro do vote bamabirirwa bicaye ngaho n'inzara ibishe niko bihora bigenda je mpanda bikurikirana kumbure ngira ngo tunayarose twogira amatora tomoye amatora meza aho abantu batandukanye mu budasa bwabo yahagarikira gushika ku minota wa nyuma hamata kugenda aravuga ati vy'ukuri jewe nibwe bose bagashira imikono kuri zanzandiko z'ibiharo vy'amajwi yaba yabonetse hanyuma gwagwa mu bantu bama barenza batwivye nabo batarungitse abantu kuyahagararira biveho erega ibiri kugira ngo bizofashe ya mahane ngo yango batwivye nawe ntiyarungitse abamuhagararira mhm. natanga uburyo rero hanyuma abo bantu bose bazoroke n'icyo bafungura barindirira amatora here bigende neza kugira ngo ntihazagire umuntu yidoga mhm. abantu bose bakeneye kucyungera bayacungere mu mahoro n'umutekano hanyuma maze turaba uvuga ati jewe banyivye nanjye ntibanyivye bigende neza rero ndabahumurije hanyuma nkasabira ku mana yuko umwe wese uko ashoboye amashirahamwe aba bene wacu bari hanze n'abandi vyabonetse ko bene wacu bahora bakunda gutelefona kenshi batanguye Noel mhm. kandi birumvikana eh, rero ntago banezirimo twebwe tuzogira amanama menshi yo kubasigura kugira ngo bavyumve maze umwe wese muvyo ashoboye ashobore kubikora bivuye ku mutima atagahato karimo murakoze murakoze cyane ni no kurako kamo kumwunganiza kongera akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu turangije ko kina kiganiro reka mbere ngire ko ndanamushimira ku buryo yabangutse aritabutumire bwacu teransiyo ntayiraje mwakoze kwita ubutumire bwacu ndashimiye radio isanganira dutumiye mbere ndashimiye namwe ni wacu ziri muri Afrika y'Epfo yaje ibibazo byashoboye gutuma dutanga umuco kugira ngo abantu barafitiye amakenga